Alle kare mai ten dage gula Suk mai tatu be sala Alle kare mai ten dage gula Suk mai tatu be sala